Pakartoto įstatymo knyga, septintas skyrius. Kai viešpats, tavo dievas, nuves tave į žemę, kurią paveldėsi ir išvys septynės tautas – hetitų, gergašų, amoritų, kananiečių, perizų, hivų ir jebusiečių, gausingesnės ir stipresnės už tave, kai viešpats tavo Dievas, atiduos jas tau, išnaikink jas. Nedaryk su jomis sutarčių ir jų nesigailėk. Nesigiminiuok su jomis vedybomis. Savo dukters neduok jų sūnui, nei jų dukters neimk savo sūnui. Nes jos nukreips tavo sūnų nuo manęs tarnauti svetimiems devams viešpaties rūstybė tada užsidegs prieš jūs ir jis sunaikins tave. Taigi štai, ką jiems darykite. Jų aukurus sugriaukite, sudaužykite stabus, iškirskite geraites ir sudeginkite drožinius. Tu esi viešpačiui, tavo dievui, pašvesta tauta. Viešpats, tavo dievas, tave išsirinko, kad būtum jam ypatinga tauta iš visų tautų esančių žemėje. Viešpats jūs pamilo ir pasirinko, ne dėl to, kad buvote gausesnė tauta už kitas tautas, nes jūsų tauta mažesnė už kitas tautas, bet dėl to, kad viešpats jūs pamilo ir kad ištesėtų jūsų tevams duota priesaika. Jis išvedė jūs galinga ranka iš faraono, Egipto karaliaus vergijos. Žinok, kad viešpats, tavo dievas, yra ištikimas dievas, kuris laikosi sandoros ir yra gailestingas jį mylintiems, bei jo įsakymus vykdantiems per tūkstantį kartų ir jis atlygina tiems, kurie jo nekenčia, juos sunaikindamas. Jis nedels, kad atlygintų tam, kuris jo nekenčia. Laikykis jo įsakymų, įstatymų ir palėpimų, kuriuos tau šiandien įsakau vykdyti. Tuomet ir viešpats, tavo dievas, laikysis sandoros, kurią padarė su tavo tėvais, ir bus tau gailestingas. Jis mylės tave, laimins tave ir padaugins tave. Jis palaimins tavo iščių vaisių ir tavo žemės vaisius, javus, vynoges, aliejų, galvijus ir avis toje žemėje, kurią pažadėjo tavo tevams jūs būsite labiausiai palaiminti iš visų tautų ir nebus nevaisingų tarp jūsų ir tarp jūsų galvijų. Viešpas pašalins visas tavo negalias ir neužleis baisių Egipto lygų, kurias matei. Jas sius tiems, kurie tavęs nekenčia. Išnaikink visas tautas kurias viešpats tavo dievas tau atiduos. Nesigailėk jų, netarnauk jų devams, kad jie netaptų tau pastais. Nesakyk savo širdyje, šitos tautos gausesnės už mus, kaip mes jas nugalėsime. Nebijok jų, bet atsimink, ką viešpats tavo dievas padarė faraonui ir visiems egiptiečiams. Tuos didžius išbandymus, kuriuos tavo akis matė, ženklus, stebuklus ir ištestą galingą ranką, kuria viešpats tavo dievas tave išvedė. Taip, viešpats tavo dievas padarys visiems, kurių tu bijai. Jis siūs jiems širšių, kol išnaikins visus tuos, kurie nuo tavęs pabėgs ir pasislėps. Nebijokite jų, nes viešpats, jūsų dievas, yra tarp jūsų. Dievas didis ir baisus. Jis išvys šitas tautas iš tavo akivaizdos vieną po kitos. Tu negalėsi jų sunaikinti iš karto, kad neatsirastų daug laukinių žvėrių prieš tave. Viešpats, tavo dievas, atiduos jas tau, naikindamas jas, kol jų nebeliks. Į tavo rankas jis atiduos jų karalius ir tu išnaikinsi jų vardus. Ne vienas tau negalės pasipriešinti, kol juos sunaikinsi. Jų dievų drožinius sudegink, neimk iš jų sidabro ir aukso, kad nepatektum į spastus. Tai yra pasibjaurėjimas viešpačiui, tavo dievui. Neįsinešk į savo namus jokio pasibjaurėjimo, kad nebūtum prakeiktas kaip jis. Bjaurėkis juo ir šalinkis nuo jo, nes tai prakeikta.